caralho. Nós joga dentro e ela se apaixona. Ah, Cara de brava e é fogadona. Mas na hora da treta ela pede água. Adoça as palavras e dá uma ah, ah, sentada. Trombei no moio no fim de semana. Fui sorriso. Respeito na régua, hoje o pai tá liso. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição, ah, tá no meu panojão. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta condição. Tá no meu panojão. Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido, se desperta interesse, né? Porque ele é o cara. Nós joga dentro e ela se apaixona. Cara de brava e é fogadona. Mas na hora da treta ela pede água. Adoça as palavras e dá uma sentada. Tombei no moio no fim de semana. Furou a lupa que olha bacana. A cara fechada pra não ver sorriso. Respeito na régua, hoje o pai tá liso. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição, ah, tá no meu panojão. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição, ah, tá no meu panojão. Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido. Não subestimo o DJ Nenê, não, hein? Esse é jogador caro. Vai doer. Na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for se eu dou condição, é, tá no meu panojão. Preta, na favela vem jogar sua rabeta. Se eu for explicar essas ideias, é muita treta. Se eu dou condição, é, tá no meu panojão. Ah, porque quando eu vejo um homem bem sucedido. Não subestimo o DJ Nenê, não, hein? Esse é jogador.